Fil-bidu tal-quddiesa tkellimna dwar tliet affarijiet, dwar Brian li smajnieh fil-bidu u qalilna dwar l-esperjenza tiegħu ta' kif għamel għażla. Qalilna li mhuwiex żgħir, għandu kemm għandu 39, kważi 40, u għamel għażla li jħalli x-xogħol biex ipoġġi l-Alla l-ewwel f'ħajtu. Semminna wkoll żewġ seminaristi, żewġ studenti li għadhom żgħar li għadhom kif irċevew biex jidħlu kors tal-mediċina. Biex tidħol fil-kors tal-mediċina mhuwiex dejjem faċli. U meta rċevew dan din l-istedina kellhom għażla, jew li jsiru tobba jew li jidħlu s-seminarju biex jibdew mixja biex jaraw jekk Alla jridx minnhom li jiddedikaw ħajjithom għalih u għal oħrajn. U għamlu għażla. Tgħid iva tfisser tgħid le għal dak kollu li mhuwiex dik l-għażla. Dawn is-seminaristi kellhom għażla, it-tentazzjoni hi li tagħmel il-karriera, imma għażlu karriera, fi brekits, karriera oħra. Niftakar meta kelli niddeċiedi jekk għandix insir qassis jew le, kelli wkoll din l-għażla, ma kinitx faċli. Jekk għandix immur Oxford biex nagħmel kors ta' speċjalizzazzjoni hemmhekk jew inkella inkomplix bl-istudji tiegħi fis-seminarju. U mhix faċli meta tkun fihom dawn. Ħalli wara tgħid naħseb għamilt tajjeb, imma xorta jibqgħu il-question mark ta' kieku għażilt hekk, kieku u x'imda qed ikunu parti mit-tentazzjoni tagħna is-saċerdoti u tagħna s-seminaristi. Dak fuq Brian u fuq is-seminaristi. It-tieni ħaġa li nixtieq nkellimkom fuqha huwa fuq il-Vanġelu ta' llum. Diġà Brian spjega diversi affarijiet, għalhekk nixtieq nillimita ruħi għal ħsieb żgħir fuq il-Vanġelu ta' llum. Illum qed niċċelebraw il-Trasfigurazzjoni ta' Ġesù, meta Ġesù tela' fuq muntanja, jgħidu li hija l-Muntanja Tabor, u hemmhekk tbiddel, u sar ġisem glorjuż quddiem it-tliet appostli, u dehru miegħu tnejn min-nies, Mosè u Elija, u dak il-ħin San Pietru tant impressjonatu din il-viżjoni li qal mhux aħjar nibqgħu hawn, mhux aħjar nibqgħu hawn. U nagħmlu tlettinet anzi, u noqogħdu hawn komdi dejjem miegħek. Xi jfisser dan? Ifisser illi faċli nkunu bħall-mara ta' Lot. Il-mara ta' Lot meta ħarġet minn Sodoma u Gomorra u dawk il-bliet kienu qed jinħarqu, kienu qed jispiċċaw. Ħarset lura biex tara x'ġara u tbiddlet, skont l-istorja tal-Iskrittura, skont il-ħrafa tal-Iskrittura, tbiddlet f'kolonna tas-silġ. Issa ovvjament l-istudjużi jispjegaw kif xi tfisser din il-kolonna u x'simbolu għandha. Però li tfisser ukoll hija li biex aħna nagħmlu t-trasfigurazzjoni tagħna, nagħmlu din it-tibdila tagħna, hemm żewġ tentazzjonijiet, l-ewwel li nħarsu lura. U nħarsu lura b'nostalġija u ngħidu dak kien żmien, meta konna żgħar kien żmien. bħall-mara ta' Lot, inħares lura u nibqa' ngħix bin-nostalġija bl-esperjenzi tal-imgħoddi. L-imgħoddi kien tajjeb u kien ħażin, seta' kien aħjar u seta' kien agħar, l-imgħoddi għadda u ma nistax nagħmel xejn biex inġibu lura. Hawn min jgħix fil-futur u dejjem joħlom x'irid jagħmel u jinsa l-iskop li għalih ġejna hawnhekk fid-dinja. Aħna fid-dinja ġejna biex nilħqu l-muntanja, biex nilħqu t-Tabor, biex nittrasfiguraw ruħna bħal Ġesù. Il-paradoss, paradoss tfisser dak li jidher kontradittorju imma mhuwiex. Il-paradoss huwa li aħna qegħdin f'din il-ħajja imma m'aħniex ta' din il-ħajja. Aħna pellegrini, bħalma qal San Pawl, pellegrini F'din id-dinja, pajjiżna huwa s-sema. Pajjiżna huwa s-sema. Hemmhekk il-point of arrival fejn irridu naslu. Imma biex naslu hemm, biex nittrasfiguraw ruħna, biex insiru Ġesù ieħor, b'ġisem glorjuż, Irridu ngħaddu ċerti stepping stones u dawn is-stepping stones huma l-familja, in-nies li nħobbu, l-attakkamenti li għandna, il-poter, it-tentazzjonijiet li għandna fil-ħajja. Jekk aħna ma noqgħodux attenti, neħlu nimblukkaw ruħna f'din il-mixja biex nittrasfiguraw ruħna. U biex nevitaw li nagħmlu dan, irridu nagħmlu dak li qal fl-Evanġelju tal-lum, Dan hu l-maħtur tiegħi, lilu isimgħu. Lilu isimgħu. Allura nsaqsi lili nnifsi, imma jiena lil dan Ġesù kemm nisimgħu? Kemm nisimgħu? Kemm nisimgħu propju fiċ-ċirkostanzi ta' ħajti? Kemm nisimgħu permezz tan-nies ta' madwari? U t-tielet ħaġa li xtaqt ngħid propju dwar tal-ajkla. Tafu minnu tal-ajkla, il-bieraħ kellu t-tieni meeting tiegħu pubbliku, il-nara xuħut minnkom qed jitbismu għawek. U propju fuq hekk xtaqt inkellimkom. Hemm affarijiet fil-ħajja li nista' nagħmilhom ta' nisrani u nista' nagħmilhom ta' mhux nisrani. Nista' nidħa, niċċajta, nilbes ta' nisrani u mod nagħmel l-istess affarijiet mhux ta' nisrani. Is-Sidek kien mistieden fl-Università, suppost iċ-ċentru tal-għerf nevralġiku ta' Malta. Hu mar hemmhekk u diversi studenti universitarji qagħdu jgħaddu żmien bih. In-nies li nitkellem jien magħhom jitkellmu bi tbissima. Kieku kien ħuk dan. Kieku kien il-papa tiegħek dan. Il-bieraħ taf li noqgħod nitkellem man-nies kif noħorġu mill-quddiesa. Uħud minnhom qaluli li jafu l-membri tal-familja tiegħu. U ma jistgħux joħorġu għax in-nies jgħaddu żmien bihom. Insaqsi, Dan hu l-mod li jien anke f'kampanja elettorali nġib ruħi ta' Nisrani? Dan hu l-mod kif nirrispetta d-dinjità tal-persuni? Dan hu l-mod kif jiena nħobb anki lil dawk li ma jaqblux miegħi politikament? Dan hu l-mod kif nirrispettaw lil xulxin? Jew anke din il-kampanja elettorali qed isservina biex iġġib firda anki bejn l-istess familji, anki bejn membri tal-istess familji, għax ma jirrispettawx lil xulxin? Għax kieku għandna sens ta' rispett, sens ta' dinjità tal-persuna l-oħra, jiena nirrispetta lilek u l-opinjoni tiegħek, li għandek dritt għaliha. Għalhekk ta' min isaqsi, proprju anki f'dan ir-Randan, din id-domanda. Lil dawn in-nies pubbliċi, jiena bħala nisrani qed nirrispetta d-dinjità tagħhom jew le? Bħalma tafu din dan il-ħsieb nirrekordjawh minn minnkom irid jarġa' jisimgħu fuq l-internet kemm jagħmel FR Colin, FR COLIN, kelma waħda at eh, blogspot u tistgħu terġgħu tisimgħuh. Inqum il-wifqa